Okuruga esura ya makumingasha tuna mukaga Bezaleli na Olihabu na bandi bona abomukama yaire obubuya nokushobokerwa abali kumanya kukora bulikantu akalikwetagwa kombeka eye malitakatifu bakole buli kantu nkoko omukama yaangire Egabo shagulirana Musa ayeta Bezaleli na olihabu nababu yabandi bonabo mukama ya irebubuya mara ababaire ni bayikiriza kujuna abagambira kubanza ikorerio aba ebiyongo byona byobwe yendezi ebiyo abaisiraeli babaire baresire kukoza eliyombeka lyeyema litakatifu ulibwankia abaisiraeli bagenderera kuleta ebiyongo ebyo byobwe yendezi anyuma ababuya bona babede ni bakora ekoreryo bali rugawo bagya bagambira musabati ebintu ebyabantu bali kuleta kukoza omulimo gwo mukama otuangire kukora byakanya byashagulirana kityo musa aragira kabaranga omurusisira rona bati abe mushaija anga mukazi ataleta kiongo kindi ekyokombekesa eye malitakatifu abantu batangwa batyo kuleta ebiyongo ebishagirewo ibintu ebiyo babaire bainabyo bikaba nibimara kukora omulimo ogogona nokushaga ekikarone ntimbe zakyo ababuya ababaire nibamanya munoku kira abandi bakora ekikaro kentimbe ikumi bakazikoza kitani nungi eyogosirwe nempuuzi za kibururu neza zambarao neziri kutukura nabakerubi abakozibwe obubuya obula bwabuli rutimbe bukaba bulibwe mita ikumi na ibiri nobukika bwarwo bulibwe mita ibiri entimbezo nazikabazi na ekipimo kimo entimbe itanu ateranisamu olutimbe rumo nentimbe zindi itanu kutyo akora emiguwa etano ya kibururu amukugiro ogwo rutimbe olweiguru olwesheti ya mbere kutyo abaniko agira atyo amukugiro olutumbe ogweiguru olwesheti ya kabiri aruka emiguwa 15 agita arutimbe rumo nemiguwa 15 amukugiro olutimbe olwesheti ya kabiri emiguwa ekaba eyurekeraine Ashuba akora ebifungo byezaabu 15 abanibyo ateranisa eseti zombiri zentimbe kityo ekikaro kyona kiba kintu kimo kwako akolera eiyema erishwekire ekikaro entimbe z'obwoya bwembuzi akakore entimbe ikumi na rumo oburabwa buli rutimbe bukababuli bwemita ikumi na ishatu nobukika bulibwe mita ibiri entimbe 10 na rumo zikabazi na rulengo rumo entimbe 5 akaziteranisha azo n'entimbe omukaga azo aruka emiguu makumi gatanu agita omu mukungiro ogwo rutimbe olwaeru olwesetiemo n'emiguu makumi gatanu amukungiro ogweseti endijo ashuba akora ebifungo byo mulinga makumi gatanu ebyokuteranisa eyema amo kariba kintu kimo akolera eyema ekyo kulishwekesa ekyampu zempaya zentama ezisimuire nempu zembuzi Aho akolera ekikaro emiziringiti egorogokire eyo mushita oburabo emiziringiti bukaba bulimita ina nubukika bwagu nibushagamu enusumita muri muziringiti gukaba gwina endimi ibiri eze kugwi kwatanisa amo niko yakozire atyo emiziringiti yona yekikaro rubaju orwakasi akatayo emiziringiti makumi gabiri yakora amachuba makumi gabiri gefeza ahansi yemiziringiti makumi gabiri egyo amachuba gabiri ahansi yomuziringiti gumo arwendi mizago zombiri namachuba gabiri ahansi yo muziringiti ogundi arwendi mizago zombiri rubaju rwekikaro orwa kabiri orwa bikara akatayo emiziringiti makumi gabiri amona machuba gayoge feza makumi gana amachuba gabiri ahansi yo muziringiti gumo namacuba gabiri amuziringiti ogundi kandi enyuma yekikaro obugwaizoba akatayo miziringiti mukaga omupembe zombiri zekikaro enyuma akatamu emiziringiti ebiri ansi ekaba etanukaine kyonkaiguru ekwataine angango eyo eyambere zombiri akazikora atyo omupembe zombiri akaba aliwo miziringiti munana amo namachuba gayo gefeza 10 mukaga ahansi ya buli muziringiti amachuba gabiri akakolembazi zo mushita eitanu z'emiziringiti eyo rubaju orumorwe kikaro nembazi itanu z'emiziringiti yo rubaju orundi rwe kikaro nembazi itanu z'emiziringiti ye kikaro enyuma rubaju orubugwa izoba orubazi orumugati akaru turukiranisha kwema ndekererwegi kuturuka ndekerero erinya omugati nagati yemiziringiti emiziringiti akagisiga ezabu yagitao engango zezabu zokulerembya nembazi yakazisiga ezabu akakora orutimbe rwempuzi za kibururu na zambarao neziri kutukura na kitani nyakabara eyugosirwe akarukora yarutekamu nabakerubi abakozibwe obubuya yashuba yarukolera enyomyo ina zumushita yamara yazisiga ezahabu amarobogazo gakabaga abu kandi yaziyeshera amachubaganai gefeza kwako oruigirwe yema yarukolera orutimbe rwempuzi za kibururu na zambarau nezi kutukura na kitani nyakabara eyogosirwe yarufuma amabara e zaro zontanu yazitao amarobo emitwe yazo yagisiga ezaabu ebifungo byazo bikababiri byezaabu kyonka amachubagazo gontanu gakabagali gomulinga